Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Aziz birodarlar, biz jihad fiqhi haqidagi bir e, kitobimizni boshlagan edik alhamdulillah. E, muqaddimani mana o'tdik. Endi birinchi darsimiz jihadni ta'rifi, fazilati va hukmlari haqida. Biz ko'pchiligimiz jihodni ta'rifi yoki fazilati va hukmlari haqida ko'p eshitganmiz. lekin bu ma'lumotlarni qayta qayta eshitaverishligimiz e, bizga hech bir ziyon bo'lmaydi birinchidan u ma'lumot qalbda sobit bo'ladi va ikkinchidan e, esda yaxshi qolgandan keyin boshqalarga yetkazishlik ham boshqasi oson bo'ladi va e, yana bir foydasi eslatma mo'minlar uchun albatta foyda bundan inshaalloh bir foyda olamiz degan maqsadda eshitadigan bo'lsak inshaalloh foyda olamiz Jihod o'zi arabchada jihod so'zi lug'aviy ma'nosi kuchni sarflash, mashaqqat chekish ma'nosini anglatadi. Ya'ni arab tilidagi kalimalarning lug'aviy istilohiy ma'nolari bor. Lug'aviy ma'nosi demak jihodniki kuch sarflash, mashaqqat chekish ekan. E, Shariatda esa istilohiy ma'nosi dushmanga qarshi kurashda qattiq turish ma'nosini anglatadi. Ya'ni jihod har xil bo'ladi. Kim jihod masalan qo'l bilan, mol-dunyo, til yoki qalb bilan bo'lishi ham mumkin. Lekin nafs shayton fosiqlarga qarshi kurash ham jihod deb ataladi o'zi Jihadning fazilati juda bir ulug' fazilati fazilatlari bor ya'ni buning uchun alloh subhana taolo tomonidan katta mukofotlar va'da qilingan alloh subhana taolo qur'onda aytadiki minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna va yuqtalun va'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injil val Qur'an al-aya Alloh taolo shunday dediki albatta Alloh mu'minlarni jonlari va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi ya'ni jannat evaziga sotib oldi ular Alloh yo'lida jang qilishib kofirlarni o'ldiradilar va o'zlari ham Alloh uchun shahid bo'ladilar ya'ni o'ladilar Alloh subhanahu taolo bu jihatni jonni sotish kabi ya'ni jonni sotish tijorati deb nomladi arab tilidagi ishtaro kalimasi o'tgan zamon fe'li ya'ni fe'li modiy deb aytadi bu o'tib bo'ldi degan masalan e, men bir yerdan bitta narsani olib qo'ysam buni qo'ydim deyman ya'ni bu ish bajar bo'lindi xuddi shunga o'xshab alloh subhanahu taolo aytayaptiki, albatta Alloh mu'minlarning jonlari va mollari evaziga jannatni sotib oldi deb. jannat barobariga sotib oldi deb. ya'ni alloh subhanahu taolo bizga jannatni berdi va jonlarimizni sotib oldi sotib olib bo'ldi ya'ni mujohid bo'lib jihod maydoniga kelgan kishidan alloh subhana taolo jonini sotib oldi ya'ni tavakkal qilib u kishi keldi уже o'zi jonini tikdi bu narsaga demak bu ish bu bo'ldi faqat endi bu yog'iga sabr qilib turib berishlik qoldi tushungan bo'lsak inshaalloh alloh subhana taolo yana aytyaptiki ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim ey iymon keltirgan kimsalar sizlarga alamli azobdan najot beradigan bitta tijoratni ko'rsataymi deyapti ya'ni o'sha tijorat nima ekan olloh va uni payg'ambariga iymon keltirasizlar va olloh yo'lida mol va jonlaringiz bilan jihod qilasizlar mana shu agar bilsangiz o'zlaringiz uchun yaxshi ko'pchilikdan so'raydigan bo'lsangiz jihodga bormaysanmi deydigan bo'lsa jihodga chiqadigan bo'lsam Э, iqtisodiy qiyinchiliklar bo'lsin yoki hujjatdan qiyinchiliklar yana u yerda masalan jihod tugab boshqa bo'ladigan bo'lsa qaytib chiqsa muammo bo'ladi boshqa boshqa lekin alloh subhana taolo nima deyapti ma agar bilsangiz deyapti agar bilsangiz mana shu siz uchun yaxshi deb aytyapti biz uchun demak shu ish yaxshi ekan bizga faqat bu ishni qilish qoldi xolos shuning uchun biz ko'p yaxshi deb o'ylagan ishlarni ortida yomonlik bo'ladi biz yomon deb o'ylagan ishlarni ortida yaxshi biz bilmaymiz bu narsani shuning uchun bitta ish qilmoqchi bo'lsak yoki bitta ishni qilmaymiz deydigan bo'lsak qur'on sunnatga qaraylik agar shuni alloh subhana taolo qil deyapti demak qilish kerak uni ortida yaxshilik bor garchi bizga yomon tuyulib turgan bo'lsa shuning uchun alloh subhana taolo aytyaptiki alamli azobdan najot beradigan tijorat deyapti buni yana tijorat deb nomlayapti yana bunga bu haqida shu jihod haqida nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ham ancha muncha hadislar kelgan buni agar aytamiz desak e, vaqt ham yetmaydi lekin baribir e, bir qodir bo'lganimizcha e, shu saralanganlarni inshaalloh bir aytib o'tamiz shu nabiy sallallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhudan qilingan rivoyat qilingan hadis bor u kishi so'radilar nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ralindi suila ayu amalin afdal ya'ni qaysi amal afzal deb so'raldi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki faqol imanun billah va rasulihi Allohga va rasuliga iymon keltirishlik. Demak, birinchi eng afzal amal Alloh va rasuliga iymon keltirishlik. Undan keyingi amal qil sunnamadi. E, aytildiki, undan keyinchi qol al-jihad al-jihadu fi sabilillah. Ya'ni Alloh yo'lida keyin so'raladi. Undan keyin desa Alloh yo'lida jihad qilishlik. Sunnamadi Qol hajju mabrur. Hajju mabrur. Ya'ni undan keyin yana nima deb so'ralindi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam hajju mabrur deb aytayapti. demak birinchi eng yaxshi afzal afzal amal alloh subhana taologa va uni rasuliga iymon keltirishlik ekan undan keyingisi jihad jihod qilishlik ekan qarang bizda hozir endi ko'p narsalarni aytiladigan bo'lsa-da, vatanda yo boshqa yerda ota-onaga yaxshilik boshqa boshqa deb aytiladi lekin mana shu jihod kalimasini ko'p yashirishlik oqibatida bizga mana shu xorlik keldi asli olganda biz Allohga iymon Alloh va rasuliga iymon keltirib va uni yo'lida jihod qilganimizda edi hozirgi kundagi bunaqa xorliklar bo'lmasdi birinchi o'rinda farzandimizga tarbiya beradigan bo'lsak ham Alloh va rasuliga iymon keltirishni o'rgataylik va unga farzandlarga farzandlarga islomni dushmanlarini yaxshi tanitib qo'yaylik shuning uchun ibn aqil aytadilar agar zamoningdagi insonlarni qalbidagi islomni o'rnini bilmoqchi bo'lsang ularni san jomiyani eshiklariga tiqilib kirishlariga yoki bir e, hajda labbaykani baland ovozda aytishiga qarama deb aytadi balki ular ollohni dushmanlariga, islomni dushmanlariga qanday muomala qilyapti mana shunga qara deb aytadi. Ya'ni bizni qalbimizdagi islomning o'rni Alloh subhanahu taoloni dushmanlarga qanday muomala qilishligida bilinadi. Va e, Abu said al-Hudriydan ham rivoyat qilinadi, u kishi aytadilarki bir kishi keldida qola rajulun ya rasululloh ayunnas afdol afdal keldida ey rasululloh insonlarning eng afzali qaysi deb so'radi faqola rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi va malihi nima deyaptilar nabiy sallallohu alayhi vasallam mo'min shunday mo'minki joni bilan moli bilan alloh subhana taolo yo'lida jihod qiladigan mo'min eng afzal kishi deb aytyapti yana jihod haqidagi hadislardan bittasi e, abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilinadi e, qiyla ya rasululloh mayadilul jihad e, aytildiki ey rasululloh jihodga qilishga qaysi amal yoki nima teng keladi nabiy alayhi vasallam aytadilarki innakum la tastatiunah sizlar qodir bo'lolmaysizlar bu narsaga deb aytyapti faraddu alayhi marratayn va ikki marta qaytardi shu savolini aw salas yoki uch marta qaytardi kulli zalika yaqul nabiy sallallohu alayhi vasallam hammasida aytadilarki la tastatiuna bu narsaga qodir bo'lolmaysizlar faqala fi salisa uchinchisida aytdilarki masalul mujahidi fi sabilillah مثل القائم الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله va nihoyat nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki allohni yo'lidagi mujohidni holati u uyidan chiqqandan tortib to uyiga qaytguniga qadar kunduzlari muttasil ya'ni to'xtamasdan ro'zador kechalari susaymasdan Allohning oyatlarini tilovat qilib namoz o'quvchi kishini holatiga o'xshaydi deb aytdilar. Qarang. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bu jihodga qodir teng keladigan amal so'raganda sizlar qodir bo'la olmaysizlar deb aytibdi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. ajoyibda biz hech kim qodir bo'la olmaydigan amalni qilishlik uchun kelib kelib shu yerda musulmonlarning arizini muslimalarning arizini saqlayman deb jihod qilsangiz-u, lekin zamonangizdagi insonlarni eng yomon ko'rgan kishisi siz bo'lsangiz ajoyibda bu bu hayot shunda inson shunday zohircha bo'ladi ekanda faqat zohiriy ko'rib yashaydi ya'ni zohiriy bir burchaklarga borib olib yoki masjidlarga borib olib oppoq kiyimlarni kiyib yaxshi muomala qilib faqat namoz o'qib yurgan kishi yaxshi deb aytiladi garchi u tog'utni tagida bo'lsa ham ammo lekin e, soch soqollari o'sgan ularga nisbatan xunuk ko'rinadida ya'ni mujohidda shunday bo'lsa Allohni dinini himoya qilib yurgan bo'lsa lekin to'g'risi johilroq bo'lishi mumkin to'g'ri u masalan masjidda oppoq kiyinib yurgan kishichalik chiroyli muomalalarni yo bir e, go'zal so'zlarni bilmas lekin u nima qilyapti jonini tikib Alloh subhanahu taoloning yo'lda jang qilyapti. Ammo shu kishi zamonadagi eng yomon inson hozir. Insonlarni ko'z bilan qaraganda. Endi Allohning huzurida Allohu alam. Va hozir masalan e, Facebooklarda yoki boshqalarda ko'riladi, e, o'sha live video degan narsa bor. Ya'ni onlayn olib boriladi. Masalan Makkani yoki boshqalarni Ka'balani olib tavof qilib aylanayotgan videoni ko'rsa, bir e, tagini o'qiydigan bo'lsangiz, izohlarni o'qiydigan bo'lsangiz, Alloh yetkazsin, shunday shunday hamma havas qiladi. Ammo lekin bitta mujohid hozir ribot nuqtasida turib, ribot nuqtasida turgan holatini bitta videoga olib, shu ya'ni jonli efir qismida izohladi biror kishi. Aksar kishi uni bir yomonlaydi yo boshqa qiladi. To'g'ri, insonlar havas qiladi, juda ham kam undaqasi. Uncha Ibn Taymiy rahmaulloh aytadi, ulamolar ijmosi bilan deb aytadi. Makka ga qo'shni bo'lib yashashlik ya'ni Makkaga qo'shni bo'lib yashashlikdan ribot turishlik afzal deb aytadi. Qarang, bizni uh, zamonamizga kelib shunday islomni tushunchalari shunday bur tashallumdiki, Alloh yo'lida jang qilib, mujohid bo'lib yurgan kishi insonlarning eng yomoni va insonlarning eng johili deb qaraladigan bo'lib qoldi, na'uzubillah. Lekin bunday qaraydigan bo'lsangiz, uh, insonlarning eng aqlligisi va eng taqvodorisi ham shu bo'lib chiqadi. Hadislar bilan, Qur'on sunnatlar bilan qaraydigan bo'lsangiz. yana abu Hurayra xurayra anhu dan rivoyat qilinadi anna rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahu Allohu lil mujahidina fi sabilillah ma bayna darajatayni kama bayna as-sama'i wal ard rivoyahu al bukhari abu Hurayra xurayra anhu dan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar Dar haqiqat jannatda Alloh o'zini yo'lida jihad qiluvchilar uchun hozirlab qo'ygan 100 ta daraja bor e'tibor beramiz har ikki daraja orasidagi masofa osmon bilan yer orasidagi masofaga teng endi bu yerdagi mujohidlarni holatiga qaraydigan bo'lsangiz alloh nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptiki alloh subhana taolo mujohidlar uchun yuzta darajada tanlab qo'ygan dedi hozirga qarasangiz ham mujohidlarni har xil harakat qilayotgani bor kimdirlar kechasiyu kunduzi harakat qilsa kimdirlar faqat ishi ribotga borib kelish bo'ldi u yog'i o'zini ishlari bilan yuraveradi kerak bo'lsa o'sha keyingi ribot kelmasin unga yoki kelsa ham bir bahona qilib qolib qolsin e birodar san o'zi nima uchun kelgan eding bu yerga e bir o'ylab o'ylab olish kerakda o'zi nima uchun kelindi oiladan ota onadan puldan turib turgan ishdan kerak bo'lsa hujjatlardan omonlikdan hammasidan kechib kelindida endi bu yerda bahona qilib u nima uchun kelingan edi o'zi o'zi biz shu narsalardan kechib kelgan bo'lsak yana shuning uchun yana harakat qilayotgan bo'lsak unda ma'no qayerda qoladi hozir biz o'zi shu narsadan tashlab keldikmi kufr yurtlarida pul uchun uni qovog'iga qarab boshiga qarab ishladik kechalari o'n birgacha bo'lsa ham dam olmasdan ishladik oylab yillab kerak bo'lsa dam olmasdan ishlandi uxlamasdan ishlandi endi hozir alloh subhana taoloni yo'liga shu narsalardan kechib kelingandan keyin endi dam olishga haqqimiz bormi bunday qaragandada to'g'ri dam olinadi lekin biz o'zimizni aldaymiz shunday qilganim bilan qilganimiz bilan robotdan qolishimiz bilan yoki boshqa bir fisabilla bo'lgan ishlardan ajrlardan qochib qolishligimiz bilan biz insonlarni yo mas'ullarni yo boshqani emas amirlarni emas biz o'zimizni aldaymiz shuning uchun biz o'zimizni aldamaylikda o'zimizga savol berib ko'rib nima uchun kelganimizni va nima qilmoqchi bo'lyapmiz va nima qilyapmiz shunga bir qaraylikda keyin shunga qarab yo'lni maqsadni belgilab olib shu qadam shunga qarab ketaveraylik Biz atrofimizdagi odamlarga ham, amirlarga ham hech kimga qaramaslik kerak. Biz o'rnak oladigan kishi bor. Kim u? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shu kishidan o'rnakni olgan holatda harakatni davom ettirishligimiz kerak, susaymaslik kerak. Abu Hurayra radhiyallohu dan yana rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "La yajma'u fin nari kafirun va qatiluhu abadan." bu juda bir ajib hadisda hadisga e'tibor beraylik nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deyapti kofir va uni qatl qilgan mo'min aslo abadan do'zaxda birga bo'lmaydi bu yana bir bushro deydiyu bashorat bu mo'min kishi bilan kofir agar jangda urushib qatl bo'ldimi inshaalloh nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptiki abadan do'zaxda birga bo'lmaydi deb aytyapti bu degani bittasi jannatda bittasi do'zaxda bo'ladi degani shuning uchun birodarlar bizga va'da qilingan narsalar ajrlar ko'p juda ham ko'p faqat unga eson omon yetib olishlik qoldi shuning uchun ala silatalloh g'oli ala jannat alloh subhana taoloni matosi qimmat va uni matosi jannat bu arzon narsa emas birodarlar va bunga osonlikcha yetolmaymiz mashaqqat kerak ozgina yetmish yil yoki oltmish yil umr bor shu umrda sabr qilib eson omon fitnalardan qochgan holatda allohga jonni eson omon topshirib olaylik u yoq inshaalloh yutuq havz degan kalima yutuq kalimasi shu jannatda yutuq haqiqiy yutuq shuda bu dunyoda birovlarni aldab yo boshqa qilgan yutug'imiz u yutuq hisoblanmaydi yana oxirgi hadisimizdan bittasi inshaalloh mozi ibn jabal roziyallohu anhu rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam kimda kim tuyani sog'ish asnosida qo'lini ochib yelini ushlash yoki tuyani bir sog'ib so'ngra uni idirish uchun ya'ni bo'talog'ini emizdirib undan so'ng yana sog'ish oralig'idagi vaqt miqdoricha Alloh yo'lida jang qiladigan bo'lsa, ya'ni tuyani bolasini emizdirib yoki uni sog'ishlik miqdoricha vaqt oralig'ida Alloh yo'lida jang qiladigan bo'lsa, unga jannat vojib bo'ladi deb aytayapti. Ya'ni haqiqiy fisabila bo'lsa, shuncha vaqt oralig'ida. Hozir shuncha vaqt oralig'ida jangga kirib fisabila urushgan birodarlar bormi? Bor. unga jannat vojib bo'ladi deb aytyapti nabiy sallallohu alayhi vasallam endi shu yana qaytarib aytamiz shu endi shu ajrlarga shu amallarga sobit turib turib ozgina bir chidab berishlik qoldi sabr shuning uchun umar roziyallohu anhu aytadi biz ko'p yaxshiliklarga sabr qilish orqali erishdik deb aytadi iymonni ham e, to'rtdan uchi ulamolar aytadi sabr deb aytadi sabrda gap katta shuning uchun e, birodarlarga sabr qilish bor amirlarga sabr qilish ayoliga bola chaqasiga hayotdagi qiyinchilik hammasiga sabr qilishlik bor haqda aytib haqda turib berishlikka mana shu sabrlarni orqasida inshaalloh jannat keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyapti demak shu vaqt miqdoricha fisabilla jang qiladigan bo'lsa unga jannat vojib bo'ladi bu aytayotgan hadislarimiz hammasi buxoriy muslim sahih hadislar ya'ni zaif hadislar keltirilmadi hozir endi davomida aytyaptiki nabiy sallallohu alayhi vasallam kimda kim Alloh yo'lida dushman tomonidan jarohatlansa yoki biror bahs hodisa tufayli tanasiga jarohat yetadigan bo'lsa, bu jarohat va unga yetgan shikast qiyomat kunida dunyodagi eng qonli ko'rinishda mujassam bo'ladi. Ya'ni eng qonli ko'rinishda. Biroq qonda rangi zafaron rangi. Hidi esa miskin hididay bo'ladi. Bu hadis Abu Dovud, Termiziy, nasoiy Ibn Majahda keltirgan. Endi qarang, Alloh subhanahu yo'lda yo'lida jarohat yetishlik masalasi. Biz ko'pchiliklarimiz masalan yo'llarda irtiyal deydi, suiqasd bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Ba'zilar aytadiki, ribotda bo'lganimda yoki jangda bo'lganimda. Hozir endi shu birodar agar O'zbekistonda yoki birorta omonlik vatanida o'tirganida va din uchun chiqmaganida unga suiqasd bo'larmidi? Bo'lmasdi albatta. U mana shu narsalar Alloh yo'lida chiqdi, shu suiqasd bo'lyapti. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar kim shahodatni chin dildan istab yuradigan bo'lsa, to'shagida o'lsa ham o shahid deb aytadi. Endi biz jihad maydoniga kelib turib, Allohning yo'lida yurganimizdan keyin bizga suiqasd bo'ladigan bo'lsa, u qanday shahid bo'lmasin? Inshaalloh shahid bo'ladi. Faqat niyatlarni to'g'rilab olishlik kerakda. Biz qaysi o'rinda, qaysi mavqeda bo'lmaylik, Alloh subhanahu taolo yo'lida haq yuribmizmi? Inshaalloh xursand bo'laylik. Shu o'rinda bir mavzudan chetlashish bo'ladi ozgina, lekin aytib o'tishlik kerak. Ba'zi birodarlar masalan E, mashfada ya'ni nimada e, doktorxonada ishlaydi birodarlarni davolash boshqa masalan mumkin robotga chiqmaydi boshqa bo'ladi e, lekin agar u shu bo'lmaydigan bo'lsa bu birodarlikka qaraydigan odam yo'q u xotirjam bo'lsin inshaalloh u mujohidday hozir ya'ni uni ma'lumot qilishga hech kimni haqqi yo'q yoki bir tolib ilm desak o'qiydi o'qiydi masalan chiqib da'vatlarni qiladi agar shunday haqiqiy tolib ilm bo'lsada buni ma'lumot qilishga hech kimni haqqi yo'q yoki bir mas'ul mashinalarni minib yuradi, yaxshi kiyimlarni kiyib yuradi. To'g'ri, birodarlardek chang bo'lib boshqa qilmaydi, lekin uni ishini boshqa o'sha chang bosib yuradiganni olib kelib qo'ysangiz, u qila shu ishni. Mujohid masalan o'zi rabotga chiqib boshqa qilib kelishligi balki o'ziga foydadir, lekin mas'ul uylarni topib berishligi jamoatga foyda bunday qarasangiz. Agar shu mujohid, agar shu mas'ul endi bu ham bir sabab u qidirib boshqa topa olmasa, o'zi ancha qiynalib sarson bo'lishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz dinni yaxshi tushunmas ekanmiz, ko'p muammolar kelib chiqaveradi bundan tashqari jihod e, Alloh yo'lida ribot turish ya'ni dushman hujum qilishi ehtimol bo'lgan hududlarni himoya qilish va shahidlikni fazilat to'g'risidagi boshqa tala oyat va hadislar mavjud bor ularni ayrimlarini inshaalloh keyin yana zikr qilamiz kelasi darslarimizda shuning uchun biz e, inshaalloh dinimizni o'rganib boraversak boraversak bu muammolar o'z o'zidan hal bo'lib boraveradi birodarlar o'rtasidagi muammolarni ko'p kelib chiqishligini asosiy sababi dinimizni yaxshi tushunmasligimizdan, aqidamizni yaxshi tushunmasligimizdan. Bu jihatni o'zi asosiy negizi aqida bo'ladi. Bu jihat o'zi bizga haqiqiy aqidani o'rgatadi. Inshaalloh buni darslar davomida eshitib-eshitib boraversak, bu ma'lumotlar mustahkamlashgan sari insonni qalblariga, qalbiga toza ilm kirgandan keyin undan yaxshi amal kelib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu haqda sobit qadam qilsin. O'zini qiyomatda shu rozi bo'ladigan bandalardan qilsin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk فأين الأبات وأين الأسود إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمر